Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Արցախի զինված ուժերում մեկնարկել են բազմաստիճան շտաբային զորավարժություններ։ Երևանի Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Կրեմլը կապ չի տեսնում Թուրքիայում, Հայաստանում ու Ղազախստանում իրավիճակի ապակայունացման միջև։ Արցախի օմբուդսմենի դասախոսությունը երիտասարդական խորհրդարանում։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի պատվիրակությունը եղել է Ասկերանի շրջանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 240 կրակոց։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն Արցախի զինված ուժերում հուլիսի 18-ից մեկնարկել են բազմաստիճան շտաբային զորավարժություններ, որին մասնակցում են Պաշտպանության բանակի վարչությունը, միավորումների զորամասերի եւ գումարտակների հրամանատարական կազմը, շտաբները, ղեկավարման եւ ապահովման մարմինները։ Զորավարժության նպատակն է կատարելագործել զինված ուժերի ղեկավարման համակարգը, հրամանատարների ու շտաբների գործնական ունակությունները, դրանց պատրաստության եւ փոխգործակցության մակարդակը, ինչպես նաեւ բարձրացնել բոլոր օղակների ղեկավարման մարմինների մարտավարամասնագիտական կարողություններն ու բարոյահոգեբանական հատկանիշները, ներգրաված սպայակազմի իրադրության գնահատման եւ որոշումներ ընդունելու ունակությունները, դաշտային վարժվածության մակարդակը։ Զորախաղերի շրջանում իրականացվում է մասնակից զորամասերին կցագրված սպայակազմի մասնակի լրահամալրում, անցնկացվում մարզումներ, ստուգվում մարտական ռեժիմով աշխատելու ունակությունները։ Հուլիսի 19-ից 22-ը Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր օպերատիվ եւ ռազմավարական վարչության պատվիրակությունը։ Պատվիրակությունը Երևան է այցելում երկկողմ բանակցություններին մասնակցելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագրի վերջնական քննարկման եւ ստորագրման նախապատրաստման նպատակով։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համատեղ աշխատում են մի շարք ուղղություններով, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ։ Այդ մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մեկնաբանելով վերջերս Ռուսաստանի կատարած այցը եւ այնտեղ Սիրիայի վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, Քերին նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մի շարք հարցեր է քննարկել, որոնց թվում է եղել Ուկրաինան, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք բավականին երկար զրուցել ենք Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, փորձելով հստակեցնել այն քայլերը, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել Ուկրաինայի առընչությամբ։ Մենք մի շարք տարբեր հարցերի վրա ենք աշխատում։ Մենք նաև աշխատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ասել է Քերին։ Նշենք, որ անցած 5 շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, իսկ ուրբաթ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Երևանի Խորինացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպից, որտեղ Սաստածռեր խմբի անդամները ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդում պատանդ են պահում մի քանի ոստիկանների, անցել է ավելի քան 48 ժամ։ Իրավիճակը հանգիստ է։ Հայաստանի Հանրապետության փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը հայտարարել է, որ բանակցությունները շարունակվում են, փողզիջումների գնալու տարբերակը պետք է լինի երկուստեք։ Ոստիկանությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ կոչ է արել երթեր չկազմակերպել դեպի հատուկ պահպանվող գոտի։ Թուրքիայում, Հայաստանում եւ Ղազախստանում կատարված իրադարձությունները չի կարելի նույնատեսակ որակել։ Եթե մի դեպքում հեղաշրջման հետ գործ ունենք, ապա մյուս դեպքում կրիմինալի։ Ընդ որում Ռուսաստանի սահմաններին անվտանգությունը պատշաճ կերպով ապահովված է, եւ Ռուսաստանը ինքը շահագրգռված է, որ հարևան երկրները կայուն ու բարգավաճող լինեն հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մեր սահմանների երկայնքով տարբեր երկրներում կատարվող իրադարձությունները նույնատեսակ որակելը դժվար թե հնարավոր լինի, քանի որ իհարկե պետք է յուրաքանչյուր առանձին դեպքը առանձին վերլուծել։ Մի դեպքում խոսքը անկասկած ուժային մեթոդներով պետական հեղաշրջում անելու փորձի մասին է, ինչը բազմաթիվ մարդկային կորուստների պատճառ է դարձել, իսկ մյուս դեպքում զանազան քրեական դրսևորումների ասել է նա լրագրողներին պատասխանելով այն հարցին, արդյոք Կրեմլը կապ չի տեսնում Թուրքիայում, Հայաստանում եւ Ղազախստանում իրավիճակի ապակայունացման միջև։ Ռուսաստանի սահմանների անվտանգությունը Պեսկովի խոսքերով պատշաճ կերպով ապահովված է, իրավիճակին ուշադիր հետևում են։ Հուլիսի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների Թաֆս համալսարանի Ֆլետչեր իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցի Տավիտյան հիմնադրամի կրթաթոշակի շրջանավարտներին հիմնադրամի փոխնախագահ Ջոյս Բարսամի գլխավորությամբ։ Հանդիպան ընթացքում Կարեն Միրզոյանը բարձր է գնահատել Տավիթյան հիմնադրամի գործունեությունը, որի շնորհիվ պետական ծառայողները հնարավորություն են ստանում սովորելու եւ կատարելագործվելու ֆլետչեր դպրոցում եւ այնուհետ ներդնելով ստացված գիտելիքները իրենց աշխատանքում։ Այսօր ԼՂ ազգային ժողովին կից երիտասարդական խորհրդարանի անդամները հանդիպել են Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ։ Մարդու իրավունքները որպես ժամանակակից քաղաքակրթության անկյունակար թեմայով դասախոսության համատեքստում օմբուդսմենը երիտասարդական խորհրդարանի անդամներին ներկայացրել է մարդու իրավունքների գաղափարախոսության զարգացման պատմությունը եւ դրանց ընկալման առանձնահատկությունները արդի արագ փոփոխվող աշխարհում։ Անդրադառնալով մարդու իրավունք հասկացության որպես հաղթաթուղթ ներկայացնելու խնդրին, Ռուբեն Մելիքյանը կարևորել է իրավունքների հավասարակշռման մեխանիզմերի կիրառման ու դրա գործիքակազմի ճիշտ ընտրությունը։ Հանդիպան ավարտին երիտասարդական խորհրդարանի անդամները հարցադրումներ են արել օմբուդսմենին։ Հանրապետությունում Բերքահավաքի ենթակա 57686 հեկտար ցանքատարածությունից այսօրվա դրությամբ իրականացվել է 52624 հեկտար հունց, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 41260 հեկտարի փոխարեն։ Միջին բերքատվությունը 1 հեկտարից կազմել է 24.6 ցենտներ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 27.1 ցենտներ հեկտարի փոխարեն։ Այդ մասին ասել է ԼՂՀ գյուղնախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը եւ նշել, որ այս տարվա համախառն բերքը գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը, որն էլ գոհացուցիչ է։ Օրերս Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի պատվիրակությունը վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Սադոյանի գլխավորությամբ այցելել է Ասկերանի շրջան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Նշեմ, որ 2014 թվականի հուլիսի 11-ին Ասկերանի շրջանի եւ Կենտրոն վարչական շրջանի միջև փոխհամագործակցության հուշագիր էր ստորագրվել, որը կրթության, մշակույթի, սպորտի, туриզմի, հանգստի կազմակերպման եւ կենսագործնեության ու բնագավառներում փորձի փոխանակմանն ու փոխողնությանն էր ուղղված եւ կոնկրետ հանրարարականներ էին տրվել դրա կյանքի կոչելու համար։ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն ընդունելով Արաս Ադոյանի գլխավորած պատվիրակությանն ասաց, որ հուշագրի ստորագրումից արդեն 2 տարի անցել եւ արդեն գործնական քայլեր կատարել հայտարարելու ժամանակն է։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց հյուրերին ապրիլյան պատերազմի օրերին օգնության ձեռք մեկնելու սատարելու համար։ Արա Սադրոյանը պատրաստակամություն հայտնեց ընդունել եւ քննարկել բոլոր առաջարկությունները եւ որ կենտրոն վարչական շրջանը պատրաստ է ընդունել Ասկերյանի պատվիրակությանը Երևանում եւ տեղում քննարկել մի շարք հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում մի շարք հարցեր հստակվեցին եւ համաձայնություններ ձեռք բերվեցին փոխայցելություններ կազմակերպել, որոնք առավելապես կնպաստեն արկա հիմնախնդիրներին լուծում տալու, ինչպես նաեւ արդյունավետ կլինեն փորձի փոխանակման համար։ Գործնական հանդիպումից հետո կենտրոն վարչական շրջանի պատվիրակները եղան Ասկերանի վարչական տարածքում տեղակայված նազոր համասերից մեկում եւ հանդիպեցին կենտրոն վարչական շրջանից այստեղ զինծառայության անցած զինվորների հետ։ Պատվիրակները դատարկաձեռն չէին տեսակցության եկել, նրանք զինվորներին նվերներ բաժանեցին։ Արասադոյանը հետաքրքրվեց զինվորների առօրյայով եւ հիմնախնդիրներով։ Ի պատասխան հնչեց, որ ամեն ինչ վերահսկվում է եւ յուրաքանչյուր զինվոր մարտական բարձր ոգով է կատարում հայերենիքի հանդեպ իր վեհ առաքելությունը։ Նրանք վստահեցրին, որ Արցախ Արցախի սահմանների պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է եւ նրանք իրենց ամենօրյա գործելակերպով աշխատում են բարձր պահել հարազատ վարչական շրջանի անոնն ու պատիվը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օթի ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ աճում են սննդից թունավորվելու ռիսկերը։ Ոստի խիստ անհրաժեշտ է հետևել դրա պիտանելիության ժամկետների, ինչպես նաև սանիտարահիգիենայի կանոններին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Եթե սանիտարահիգիենայի կանոններին հետևելը հիմնականում կախված է սպառողի ուշադրությունից, ապա ժամկետների առումով պատասխանատվություն է կրում նաև համապատասխան մարմին, որն է սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Վերջին 2 տարում առևտրի կետերում դիտանցումները դարձել են ծառայության գլխավոր անելիքներից մեկը, որոնց արդյունքում արդեն ձևավորվել է սննդի անվտանգության կանոններին հետևելու մշակույթ նաև սպառողների մոտ։ Սպառողների մոտ ձևավորել այդ որակյալ սննդամթերքի ընտրության մշակույթը, այսինքն նրանք ավելի աչալուրջ են դարձել եւ այլ պահանջկոտ սննդամթերքի որակի նկատմամբ եւ մեր արտադրողներն են կամ իրացնողները բնական ուզում են սպառողների պահանջներին համապատասխան ապրանքատեսականեր շուկա։ Մշտական դիտանցումների արդյունքում համեմատականներ տանելով նախորդ երկու տարիների ցուցանիշների միջև ծառայության ներկայացուցիչ Արթուր Ներսիսյանը ուշադրություն է հրավիրում թվերի վրա։ 2015 թվականին դիտանցումը իրականացվել 452 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, որի արդյունքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է 600 կիլոգրամ մսամթերք, 350 կիլոգրամ կատնամթերք, 315 կիլոգրամ հրուշակեղն եւ քաղցրավենիք եւ 1 տոննա գազավորված ըմպելիք եւ հյութ թե մենք համատել ունենք 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ, ապա սայտամբերված անորակ սննդամթերքի քանակը 2015 թվականին մոտ 52.5%-ով նվազել է։ Սա մենք միանշանակ կարող ենք համարել որպես դրական արդյունք, որին մենք հասել ենք սպառող, արտադրող եւ լիազոր մարմին փոխադարձ համագործակցության արդյունքում։ Այս տարի սննդի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դիտարկումներ են սկսել նաև սննդի սպասարկման կետերում, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի Սուրբ Ֆիլիպոս հայկական եկեղեցում հանդիսապետությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդ Վահան arczepiskopos Հովանիսյանի պատարակ է մատուցվել հիշատակ հուլիսի 14-ին Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Մենք եկել ենք հարգանքի турք մատուցելու զոհերին եւ վկայելու մեր համերաշխության, սրտակցության մասին, կիսելու Նիսի բնակիչների ցավը։ Հիշելը հավատի եւ դիմադրության քայլ է, քանզի դրանով ենք պահպանում կյանքի նկատմամբ հույսը։ Դիմելով հավաքվածներին ասել է Վահան arczepiskopos Հովանիսյանը։ 71 տարեկանում մահացել է բանաստեղծ Դավիթ Հովանեսը գրել սկսել է վաղ պատանեկան տարիքից 1965 թվականից տպագրվել է։ Հեղինակել է շուրջ 25 բանաստեղծական, մանկական եւ թարգմանական ժողովածուներ, հրապարակախոսական եւ քննադատական հոդվածներ, էսսեներ, ռադիոպիես ռուսերեն, թարգմանական գրքեր ռուսերենից եւ անգլերենից։ Հայտնի են մեզանից հետո ուժեղ ու հաղթանդամ, քաղաքային ձմեր, հավերժական հայը եւ այլ բանաստեղծություններ։ Թարգմանել է աֆրոասիական, մերձբալթյան, ռուս, ուկրաինացի, ամերիկյան դասական բանաստեղծներից։ Ռուսերենով եւ անգլերենով թարգմանաբար լույս են տեսել նրա բանաստեղծական 3 ժողովածունները։ Ծավալուն շարքերով մշտապես ներկայացվել է հայ պոեզիայի օտարալեզու անթոլոգիաներում։ Մարզասերների համար Պետք է վերադարձնեմ աշխարհի չեմպիոնի կոչումը, կարիերաս կավարտեմ 1-1.5 տարվա ընթացքում։ Այս մասին ասել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն Արտուր Աբ รา համը, ով հուլիսի 16-ին անցկացրեց կարիերայի 50-րդ մենամարտը 30-րդ անգամ հաղթելով նոկաուտով։ Այս պահին արդեն սկսվում են բանակցությունները իմ հաջորդ չեմպիոնական մենամարտի մասին։ Դեռևս չեմ կարող ասել, թե երբ կլինի, բայց ցանկություն ունեմ մինչև այս տարվա վերջ մենամարտել։ Հաջորդ մրցակիցս կլինի FBA կամ FBO վարկածով գործող չեմպիոններից մեկի հետ, ասել է Արտուր Աբրահամյանը։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության անկախ հանձնաժողովի հրապարակված զեկույցում ասվում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հովանավորել են Սոչիում տեղի ունեցած Օլիմպիական խաղերի ժամանակ դոպինգ ընդունող մարզիկներին։ Ինչպես նշվում է զեկույցում, Ռուսաստանի սպորտի նախարարությունը ղեկավարում, վերահսկում ու մանիպուլյացիաներ էր անում մարզիկների անալիզների արդյունքների հետ։ 10 երկրի հակադոպինգային գործակալությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մարզիկների 20 խումբ պատրաստվում են միջազգային օլիմպիական կոմիտեին դիմել Ռուսաստանի հավաքականին Ռիոյի օլիմպիական խաղերից հեռացնելու խնդրանքով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 21-ից 25, ցերեկը 31-ից 36, հովտային շրջաններում 37-ից 39 աստիճան տաքություն։